Comienza a montonarse, me calienta el pico. Vamos en consulado, varios ciento y pico. Dame más picar, lo que yo lo pico. Con la mujer y bien chorrece bien rapidito. Y la hago que mueva cintura, agarrada de la cadera. Pa' meterla con locura, yo traje la verdadera. Si quieres otra vez una gata, ponte bella, prendo motivos pa' los giles, pa' la gata, pa' de miles que me gato con la banda más berraca entre el pari, bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo con los ojos colorados mientras los otro le mando fuera, me recibo, me revuelo si me pego pa' lo que le meto sin disimulo, otros giles que me suman fumando alto del humo, me hace el humo que me fumo, me siento número uno cuando ella mueve el culo. y la Y es que la noche me busca a mí, salimos en un coche por rally No tires reproche, ponte con mí, que vamos a ir. Me fuego a la pista cuando la cosa te lista, cuando subamos la noche, cuando la gata te lista. Ve como que te rebusta pa' que yo no me resiste. Si son amiga se alborota cuando no vamos a la disco, no paramos, fumamos de cada vez que el con la mente, cabe mal, rolando. Esto lo hago todos los días, tranqui quemando María Parando siempre en la esquina, lucando con las mafinas, Yo le mando todo, si me permite a detalle 24-7 estoy endemoniado, te prendemos Pregúntame si jodemos, le metemos con todo, todo, todo, todo Como fumante, todo, todo, todo, todo Tomando un todo, todo, todo, todo noche noche y elegante la rosera Porque somos nishi, nishi Acá mishi, a mi brillo, brillo Ahora sí gato Yeah, yeah, Te elegante que lo que guá Estamos claros, PERRI DJ Esta letra rutina